Այսուհետ ամեն շաբաթ նույն օրը կհանդիպենք Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում եւ միասին կփորձենք բացահայտել կանանց ու մայրերին հուզող հարցերի պատասխանները։ Եղանակները ցրտելուն զուգահեռ ակտիվանում են մի շարք սուրշնչառական վիրուսներ, այդ թվում վերջին տարիներին մեզ հանգիստ չտվող COVID-ը։ Այս պարագայում հակահամաճարակային կանոնները պահպանելուց ոչ պակաս կարևոր է նաև օրգանիզմի դիմադրողականությունը։ Ոստի եկեք հասկանանք ինչ է իմունիտետը, ինչպես է այն ձևավորվում եւ ինչպես կարող ենք նպաստել դրա բարձրացմանը։ թեմայի շուրջ զրուցել եմ Երևանի Արաբկիր բժշկական համալիրի ալերգոլոգ իմունոլոգ Սևան Իրիցյանի հետ։ մեր օրգանիզմը ամեն վարքյան ամեն պահ ենթարկվում է հարցակումների արտաքին միջավայրի ազդեցության տակ եւ այդ ամեն ինչից մեզ պաշտպանում է մեր իմունային համակարգը։ Դա մեր ամբողջ օրգանիզմով ծրված բջիջների, տարբեր մոլեկուլների, հյուսվածքների խումբ է, որը այդպես համակարգված աշխատում է, որպես մեզ պաշտպանի այդ վնասակար ազդակներից, այդ թվում նաև մեր օրգանիզմի և սեփական խնդիրներից, օրինակ երբ որևէ բջի բջի աշխատանք խախտվում է, դա փորձում են դառնալ օրուսկացին։ Բացի դրսից եկող վտանգներից իմուն համակարգը պաշտպանում է մեր օրգանիզմը նաև ներսիտ շտամիներից։ Եթե համեմատելու լինենք մեր օրգանիզմը պետության հետ, ապա իմուն համակարգը միանգամից կատարում է եւ բանակի, եւ ոստիկանության պարտավորությունները, Նման բջիջները անընդհատ հսկվում են եւ անհրաժեշտ դեպքում իմուն համակարգը դրանք ոչնչացնում է, սակայն իհարկե որոշ դեպքերում դրանք կարող են խուսափել այդ հսկողությունից որոշ մեթոդներով խապել իմուն համակարգի եւ արդյունքում ձևավորել ուռուցքներ։ Բացի այդ այսպես բացի պաշտպանի դերը կատարելուց նաև իմուն համակարգը կարգավորում է մեր փոխհարաբերությունը արտաքին միջավայրի հետ քանի որ մեր աղիներում օրինակ աղիներում մեծ քանակությամբ տարբեր միկրոօրգանիզմներ են ապրում բակտերիաներ, սնկեր, վիրուսներ և դրանք ապրում են ոչ միայն մեզ չվնասելով, այլ նաև օգնելով, ապա այդ ամեն ինչ կարգավորող կարգավորող է պետք, որն էլ հենց հանդիսանում է իմուն համակարգը։ Դիմադրողականությունը ձևավորվում է դեռևս ներարգանդային շրջանում եւ ուղեկցում մեզ ամբողջ կյանքի ընթացքում, բայց ինչպես բանակներն են լինում մարտունակ կամ թույլ, այնպես էլ մեր իմուն համակարգը։ Մեկի մոտ կարող է շատ ուժեղ աշխատել, մյուսի մոտ խափանումներով։ համակարգի ձևավորումը սկսում է պտղի օրգանիզմից սկսած, այսինքն ներարգանդային կյանքում հիմնականում այնտեղ հանգուցային դեր է խաղում գեները, այսինքն ինչ գեներ ենք մենք շարունակում եւ կարծում շատերի համար COVID-ի այս մեծ ադարաշրջանում դա եւս նկատելի դարձավ, որ որոշ մարդիկ ուղակի չհիվանդացան, որոշ մարդիկ անկախ տարեկից ու խնդիրներից թեթև տարենցք որոշներ լինելով երիտասարդ շատ լուրջ խնդիրներ ունեցան, իսկ ոմանք ցավոք մահացան։ Այսինքն այդ ամենը առաջնահերթ մեր գեների մակարդակով է տեղադրված իմուն համակարգի ինչպես լինել չլինելը եւ հետո նոր արդեն մեր ապրելակերպ Երկու օր մանկապարտեզ մի շաբաթ տանը։ Մայրերի մեծամասնությանը շատ ծանոթ իրավիճակ։ Ոստի մեր եւ հատկապես մեր երեխաների դիմադրողականությունը բարձրացնելու մտքերով տարված երբեմն կարող ենք սխալվել։ Իհարկե, քանի որ իմուն համակարգը մեր պաշտպանիչ օրգանիզմի պաշտպանիչ այդպես համակարգին է հիմնական, ապա նորից այդտեղ կարելի է անալոգիայով ասել, որ ինչպես մեր երկիրն է հիմա հայտնվել մի վիճակում, երբ որ մենք փորձում ենք ամեն գնով բարձրացնել պաշտպան ուղղանակությունը, նույն կերպ նաև ամեն մեկս մտածում ենք մեր օրգանիզմի մասին, որ գտնենք որևէ հրաշագործ միջոց ու դրանով պաշտպանենք մեզ, բարձրացնենք մեր իմուն համակարգը, պաշտպանության մակարդակը ու այդտեղից էլ սկսում են միֆերը, այդտեղից էլ սկսում է շարլատանությունը, դրա համար նախ եւ առաջ պետք է ճիշտ գրագետ առողջ ապրելակերպը վարել եւ չփորձել ամեն կերպ միջամտել, ամեն արհեստական կերպի նկատի ունեմ։ Մեզնից անկախ շատերս հաճախակի դառնում ենք թիրախային գովազդների զոհը, որոնք մեզ խոստանում են, որ գնելով իրենց արտադրանքը, մեկընդ միշտ կլուծվեն մեր եւ մեր երեխաների բոլոր խնդիրները։ Սակայն բժշկիրիցյանը հորդորում է միֆերից զերծ մնալ տարատեսակ սննդային հավելումներով, վիտամիններով կամ նմանատիպ միջոցներով, որոնք որ խոստանում են շատ արագ բարձրացնել ձեր եւ ձեր մտերիմների իմ համակարգը, պաշտպանությունը տարբեր պես զգացմունքներին կպնելով փորձում են հույս տալ, որ մեծ գումարներ ծախսելով մենք ի վիճակի կլենք ճորեական բան փոխելու։ Սակայն իրականում դա այդքան էլ այդպես չէ։ Եվ նորից կրկնեմ, որ մեծ բանը տրված է մեզ գեներից, եւ հետո նոր արդեն մեր ապրելակերպը, իսկ ապրելակերպի հետ կապված ինչպես եւ ցանկացած параգայում մեզանից ասում է ողակի աշխատասիրություն, հետևողականություն ու կամք, ինչը երևի թե ավելի դժվար է եւ ավելի հեշտ է ողակի փողով փորձել այդ ամեն ինչ փոխարինել։ բժշկի խոսքերից հասկացանք, թե հատկապես ինչպես չարժե փորձել դիմադրողականությունը բարձրացնել։ Հիմա փորձենք հասկանալ, իսկ ինչ է առաջարկում ապացուցողական բժշկությունը մեզ, ինչ պրակտիկ խորհուրդների հետևենք, որ เป զի հնարավորինս քիչ հիվանդանանք, իսկ վարակվելու դեպքում էլ հեշտ հաղթահարենք հիվանդությունը։ Բժշկի Լիցյանի ցուցումները շատ པարզ են։ Ուղղակի պետք է առողջ սնվել, շատ շարժվել, փորձել հեռունալ վնասակար սովորություններից եւ օգտագործել բժշկության այն ձեռքբերումները, որոնք որ վաղուց արդեն ապացուցված են եւ հստակ պաշտպանում օգնում են մեզ եւ դրանցից առաջնահերթ իհարկե պատվաստումներն են եթե ուզում ենք իմ համակարգը բարձրացնել, ապա ամենափորձված մեթոդը պատվաստումների միջոցով մեր իմուն համակարգը պատրաստելն է ապագա խնդիրներին, ապագա ճշնամիներին, ապագա բարդություններին։ Պատվաստումը համեմատելի է բանակում անցկացվող զորավարժությունների հետ։ Այս դեպքում պայմանական ճշնամու դերում պատվաստանյութն է, որին մեր իմուն համակարգի զինվորները սովորում են հայտնաբերել ու ոչնչացնել։ Եվ երբ հարձակվում է իրական ճշնամին, մեր իմուն համակարգի հաղթանակն անխուսափելի է տարբեր պատճառներից ելնելով մարդկանց մի մասը խուսափում է պատվաստվելուց եւ հույսեր կապում վիտամինների ու սննդային հավելումների հետ։ Բարեբախտաբար մեր իմուն համակարգը այնպես է ստեղծված, այնպես է աշխատում, որ տարաբնույթ միջամտություններ է թվում նաև այդպիսի միջոցներով, չգիտեմ, բուսական ցակման ինչ որ վիտամինների կամ այլ սննդային հավելումների դրանց միջոցով հնարավոր չէ խախտել իմուն համակարգը, սակայն երբեմն որոշ դեպքերում, որ արդեն կան նախատրամադրվածություն, նման միջոցները նույնիսկ կարող են վնաս հասցնել, ապա այդ ամենից ելնելով ամենակարճը, ամենահեշտ ու ամենապաշտպանված տարբերակ ուղակի չօգտագործել նման միջոցներ, չհավատալ այդ Էժան Գովազդին ու անպայման հիշել, որ անվճար բաների միշտ հակարդում է լինում եւ անպայման ինչ որ բանով պետք է այդ ամեն ինչը վերջում վճարել, բացի նրանից որ ուղղակի ֆիզիկապես գումար եք վճարում։ Իմուն համակարգի աշխատանքին առօրյայում խոչընդոտում են բարբերաբար չոթափողվող փակ տարածքները, օթի խոնավության ցածր մակարդակը եւ հիգիենիկ անբարենպաստ պայմանները անհրաժեշտ է ախտահանել տարածքը, որտեղ գտնվում ենք, եւ չմոռանալ նաեւ բարբերաբար օճառով լվանալ зерքերը կամ ախտահանիչով ախտահանել։ Իհարկե, շատ ավելի հեշտ է հապ կուլտալ, քան միշտ հետևել ընդունված հիգիենիկ նորմերին, մեր առողջ սննդակարգին եւ առողջ ապրելակերպին։ Այս մասին հրաշալի գիտեն նաեւ բիզնեսմենները եւ հաջողության մեծ գումարներ են վաստակում մեր ալարկոտության եւ դյուրահավատության վրա։ Բժշկ իմունոլոգ Սևան Իրիցյանը չի զլանում եւ բացի իր պացիենտներից բարբերաբար մեդիայի միջոցով մասնագիտական խորհուրդներ է տալիս նաեւ լայն massաներին։ Եվ նորից բանակի անալոգիայով ինչպես որ բանակն է սիրում կարգապահություն, ինչպես որ բանակն է սիրում հետևողականություն, այդպես էլ մեր օրգանիզմը մեր օրգանիզմի բանակը, հա, իմ պաշտպանությունը, իմ համակարգը սիրում է հետևողականորեն լինել, նորմալ միշտ սնվել, չռշահմնել չանել, միշտ ֆիզիկական ակտիվ վիճակում գտնվել եւ հետեւաբար այստեղից կարելի է մի քանի պրակտիկ եզրակացություն անել, որ բարբերաբար, հա, ասենք, չգիտեմ, ամիս մեկ անգամ հիշելու ինչ որ բան ուտելու, ասել ես առողջ եմ սնվում, դա բնականաբար ոչ մի բանով չի օգնի, եթե մնացած օրերը որ տարատեսակ չարաշահումներ են լինում, այդ թվում նաև ալկոհոլի, ծխախոտի կամ այլ միջոցների կամ անառողջ սննդի նույնը վերաբերում է նաև ֆիզիկական ակտիվությանը, դա պետք է լինի ապրելակերպ, այլ ոչ թե էպիզոդիկ։ Շնորհակալություն Երևանի Արաբկիր բժշկական համալիրի ալերգոլոգ իմունոլոգ Սևան Իրիցյանին մեզ լուսավորելու համար։ Դե ինչ, սրանք էին առաջնային գործոնները, որոնք նպաստում են իմուն համակարգի անխափան աշխատանքին։ Այսօր խոսեցինք առողջությունից ու քանի որ մեր հաղորդաշարը եթերը հերարձակվելու ըստ ոլորտների հերթագայության, ուստի հաջորդ եթերի խորագիրը հոգեբանությունն է եւ մասնավորապես խոսելու ենք ծնող երեխա փոխհարաբերությունների մասին ու կփորձենք հասկանալ ինչպես կազմակերպել մայր երեխա փոխհարաբերությունները, որ เป զի կողմերից ոչ մեկն ինքնաերման չի ենթարկվի։ Թեման մեզ համար կբացահայտեն Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնի մանկական հոգեբան Վարսի Սենեքերիմյանը եւ Ստեփանակերտի Հանրապետական հիվանդանոցի հոգեբան Գեղանուշ Սաֆարյանը։